braće i cijeljene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, Čas mi je da vas opet, hvala Allahu, i večeras poselanim ispred večerašnjeg organizatora ovog druženja, to je Udruženje Svetlo. Ona, tema večerašnjeg predavanja jeste znači strpljenje, dokaz čežnju za vječnošću. E, ja ne bih puno da družim, jer je ovo tema koja je nama svima jako potrebna, pa bih dao govor šeju, ali prije toga bih znači, samo zamolio da vaše mobilne aparate ugasite, da ne bi ometali predavača u govoru i eventualno ako bude djece namirne, da, da izvedete van dok se ne smije. Toliko od mene šeju. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه يدونسي صلوات سلام نبسني الله وكبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبريت bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Tema našeg večerašnjeg druženja i predavanja jeste sabor dokaz čežnje za vječnošću. Ja bih prije svega rekao da je ovo jedan samo kratki osvrt na govor o saboru, jer govor o saboru zahtijeva predavanje i predavanja. Međutim, mislio sam da sa nekoliko stvari podsjetim sebe, a onda vas na ovu temu koju, na ovu temu koju uistinu ima veliku važnost i veliku značaj za jednog muslimana i muslimanku. Naime, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sabur u Kur'anu spominje na oko sto mjesta. Bila da je naredba poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da bude saburli, da bude strpljiv, ili naredba vjernicima, ili hvaljenje oni koji su strpljivi, ili obavještenje da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala voli one koji su strpljivi i tako dalje. Međutim, samo spominjanje sabora ovoliko puta u Kur'anu u istinu ukazuje na veliku važnost ove teme. Islamski učenjaci kada govore o saboru, kažu da sabor jezički znači sustezanje. Sustezanje duše od onoga što ona želi, a što nije u skladu sa Allahom tabaraka wa ta'ala vjerom. Također, jezički u arapskom jeziku sabor znači gorki okus. Znači gorki okus. I zato u istinu sabor znači u velikom broju slučajeva traži od čovjeka da osjeti gorčinu. Međutim, kada se terminološki govori o saburu, onda islamski učinjaci kažu da sabur se dijeli na tri vrste. Sabur, odnosno ustezanje, kada je u pitanju izvršenje onoga što je Allah tabaraka wa ta'ala naredio, zatim sustezanje kada u pitanju ono što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio i sabur kada u pitanju, kada čovjeka zadesi nešto što čovjek ne voli, nešto što čovjek ne želi. Spomenut ću ukratko primjere za svaku od ove tri vrste. Prvo je sabur kada je u pitanju izvršenje ono, onoga što je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredio, ovdje se misli da kada ti dođe naredba da izvršiš određenu stvar, odnosno kada znaš da trebaš određenu stvar da izvršiš, čovjek u određenim momentima ili osjeti teškoću, ili osjeti da ga ljudi odračaju od toga i tako dalje. Kao što je, na primjer, obavljanje namaza, kao što je primjer vraćanja Allahu i tebareke ve taala vjeri i tako dalje. Da se sustegneš, da postupiš onako kako ti je lahko, kako tvoja duša tada želi, to se zove sabur. Sabur u izvršenju, u onom, po pitanju onoga što je uzvišeni Allah tebareke ve taala naredio. Na primjer, kada čovjek hoće da ustane na sabah namaz, međutim teško mu, drago mu spavati. Znači da ustaneš, da izvršiš naredbu koju ti uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala naredio, znači to se zove sabur kada je u pitanju izvršavanja onoga što je Allah tebarek ve ta'ala naredio. I kao što ćemo vidjeti kroz primjere koje, smo, koje ću vam spomenuti, znači kao što je primjer, primjer poslanika, primjer uleme, primjer ljudi, kada je u pitanju izvršenja onoga što je Allah tabarak wa ta'ala naredio, kada je, također kada je u pitanju pozivanja Allahu tabarak wa ta'ala i tako dalje. Druga vrsta jeste sabur kada je u pitanju sustezanje od onoga što je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabranio. I ova vrsta je teža od ove prve vrste. Na primjer, kada čovjek ima priliku da učini, da lahko učini nešto što je uzvišeni Allah Đelešanu zabranio da se sustegneš od toga, to se zove sabur po pitanju onoga što je uzvišeni Allah Đelešanu zabranio. A koliko je danas ovakvi stvari? Kada čovjek pred sobom ima priliku da u jednom danu učini da desetine stvari koje mu je gospodar Tabaraka wa ta'ala zabranio. Sustezanje od takvih stvari se zove sabur. I treća stvar jeste da saburaš, odnosno da se sustegneš od riječi i dijela koje nisu u skladu sa Kur'anom i sunnetom, kada te zadesi nešto što ne voliš. Na primjer kada te Allah te tabaraka ve ta'ala iskuša da ti umre neko je tebi drag. Pa kao što ljudi kod nas govore, što mi ovo dao Allah? Što mi ovo dao Bog? Zašto mene kazni? Zašto ovo? Ili da ne kažem, kao što govore, već od ovih riječi, riječi kufra da nas Allah te tabaraka ve ta'ala otoga sačuva. Naći ovo su tri vrste sabura. Na ovaj način islamski učenjaci govore o saburu. Naravno, kod nas u narodu je poznato da govorimo sabur, sabur u smislu kada se čovjek naljuti. Normalno to je jedna od vrsti. Znači misli se da ne izvršiš, da ne učiniš nešto, da ne kažeš nešto u toj srđbi što je uzvišeni Allah Đalešanu zabranio. Da kažeš lošu riječ, da ne do Bog nekoga udariš i tako dalje. Međutim, značenje sabora u Kur'anu i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam jesu ove stvari koje sam vam spomenuo. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu nam govore također o plodovima sabora koji su to plodovi koji, da kažemo, koje čovjek ubere ako se okiti ovom osobinom. Pa tako, draga braću i sestre, prva stvar jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala garantuje onima koji se okite ovom osobinom, osobinom sabora, da će im dati uspjeh i na dunjalu i ahiretu. Pa svima nam je dobro poznata sura, jedna kratka kuranska sura, za koju imam Šafija rahmetullahi alejhi taj veliki islamski učenjak kaže da je samo ova kuranska sura objavljena bila bi dovoljan dokaz protiv Allahovih stvorenja misli se da je objavljena po pitanju one tematike koje je spomenuta u ovoj suri to jeste da nisu došli drugi ajeti i hadisi koji govore o ovome znači imam Šafija kaže da je uzvišeni Allah tebaraka ve taala objavio samo ovu kuransku suru bila bi dovoljan dokaz protiv Allahovih tebaraka ve taala stvorenja koja je to sura To je sura Al-Asr. Kratka kuranska sura koju većina nas zna na pamet, gdje se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kune vremenom. A uzvišeni Allah djelašanu se ne kune osim sa velikim stvarima. I ne kune se osim radi bitnih i velikih stvari. Pa tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u Al-Asr inna l-insana lafi khusr. Tako mi vremena. U istinu je čovjek na gubitku. Kao da hoće da nam se kaže da u osnovi svaki čovjek da je na gubitku. Da je u osnovi svaki čovjek i svaka žena da su na gubitku. Illa allazina amanu wa amilu salihat. Osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela. Pa je zatim Allah tabaraka wa ta'ala od ove propasti izuzeo ljude kod koje se nađu četiri osobine. Pa prva od ovih osobina, Allah vam dao svako dobro, jeste vjera uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Illa allazina amanu. Osim oni koji vjeruju. Koji vjeruju u šta? u ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Druga stvar i koji čine dobra djela. Šta znači čine dobra djela? Čine shodno tom znanju. Jer ukoliko čovjek govori nešto, međutim ne postupa po tome, znači to je šta? Znači to mi u našem svakodnevnom životu kažemo da je to šuplja priča. Znači od toga nema ništa. Tako čovjek i njegovo vjerovanje koliko govori, govori svojim jezikom, govori da vjeruje da je međutim ne potvrđuje svojim djelima. Znači da nije dovoljno ubijeđen u to. Da njegovo vjerovanje nije dovoljno jako ili da kažemo da ga nema, ili da je licemjer i tako dalje. Treća osobina vatavasa u bilhaqi i koji jedni drugima preporučuju istinu. Znači ljudi koji jedni druge upozoravaju. Vatavasa u bisabr i zadnja stvar koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Znači na kraju je došla ova stvar kao da uzvišeni Allah tabarak ve ta'ala hoće da nam kaže da nijedna od ovih prethodno spomenuti stvari ne mogu da se nađu kod čovjeka ako čovjek nema sabura. Ako čovjek nema ovoga, o čemu smo rekli. I zato pođite od prve stvari. Kada čovjek kaže vjerujem, danas u ovom vremenu da, da u velikom broju slučajeva prvo svojim ukućanima da kažeš ja vjerujem Allaha, vjerujem u sudnji dan, vjerujem u džennet, vjerujem u džahnem, ko učini to, učini to Allah tabarak wa ta'ala će ga kazniti, ko uradi to, Allah tabarak wa ta'ala će ga nagraditi. U slučajeva, znači prvi njegov ukućan će mu reći ti izbudala u što to vjeruješ. Kakav sudnji dan, kakvo ovo, kakvo ono. Znači odmah na prvoj stvari dolazimo u iskušenje. Ako tu ne bude imao sabora, Veliki broj oni koji nemaju sabra to kažu, pa i ljudi odvrate od toga. I onda izgube svoju veru. Da kažemo, ako krene na, drugi, drugu, drugu, na drugu stepencu, pa počne činiti, počne klanjati, hoće da se nosi ovako, hoće da se nosi, znači odvraćaju ga. Šta će ti to? Ako ne bude imao sabora, hoće li uspjeti u, to, u tome? Ne može da uspije. Ako počne pozivati u atavasa u bilhaqi, koji jedni drugima preporučuju istinu, ako počneš drugima govoriti, e onda će tu posebno da se ljudi okupe oko tebe. O čemu ti govoriš? U što ljude pozivaš? Kao što ćemo vidjeti kroz primjere. Sve ove tri stvari, ako ne budeš imao sabora, nećeš moći da ostvariš. I zato sada obrate pažnju. Zašto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na toliko mjesta u Kur'anu spominje sabor? Nema čovjek uspjeha, ne može čovjek doći do cilja. A šta je čovjekov cilj? Cilj mu je džannet. Da dođe, neće doći do tog cilja kojeg je sebi postavio, osim ukoliko se kod njega ne nađe ova, stra, ova stvar. Kada će se kod njega naći ova stvar, kao što ćemo spomenuti na kraju, ako čovjek bude ubijeđen da je ovaj dunjaluk prolazan i da je samo ahiret vječan. I zato, draga braću, cijene sestre, subhanallah, samo da čovjek zamisli vječnost. Znači, nešto čemu nema kraja. Koliko puta čovjek, Allah tabarak wa ta'ala, ga na dunjaluku počasti nekom blagodati. Pa čovjek se obraduje zato što ga Allah tabarak wa ta'ala sa tim počastio. Međutim, kad se sjetiš da će doći trenutak kada će to proći, obuzmete neka tuga. To je dunjaluk. Da te ne zna kakva stvar na dunjalku zadesi, koja je dozvoljena, koja je lijepa, trebaš da znaš da će ta stvar proći. Međutim, šta je ono što ne prolazi? Ono što ne prolazi, to je vječnost. To je džennet, to su bašte kod tvojeg gospodara, ispod koji teku rijeke. I zato zašto nam Allah tabarik wa ta'ala na toliko mjesta u Kur'anu govori Halidina fiha abada, u kojima će vječno ostati. Nema vjerniku odmora bez dženneta, Ne može vjernik na dunjaluku da se zadovolji sa nekom stvari kaže u toj stvari je za mene, za, za mene odmor. Zatim sljedeća stvar što je plodova sabora, naravno i plodova je puno. Islamski učenjaci, pogotovo Ibn Qayyim, rahmatullahi alaihi, u svojim dijelima i drugi, su govorili o ovome. Ja ću ispomenuti samo kratko. Od plodova tog sabora jeste vodstvo u vjeri. Šta znači vodstvo u vjeri? Ne vodstvo u vjeri u smislu da ti budeš neko i nešto nego da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učini da ova vjera zavlada. Jer nije uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učni da u određenom mjestu i određenom vremenu, znači da oni koji se drže vjere da budu mala skupina. Da ono što provladava kod ljudi da bude neistina. Neka to bude kufr, neka to bude neznanje, neka to bude novotare i tako dalje. Pa oni koji se drže vjere, koji se drže sunnata budu mala grupa, mala skupina. Kao što je bio slučaj sa poslanicima. I zato zamislite poslanika sallallahu alaihi wa sallam na početku objave. Zamislite poslanika sallallahu alaihi wa sallam na početku poslanstva. Dolaze mu, dolazi mu melek Džibril sa riječima ikra bismi rabbike, dolazi mu sa riječima ja iuhal muddathir. Pa tako prolaze mjeseci, mjeseci. A sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam samo pojedinci. Nisu odmah ljudi ga prihvatili. Pa dolazi vrijeme kada ih ljudi šta? Hoće da ih isteraju. Kada ih isteraju. Pa kada ih ljudi čine šta čine. I znate i sira Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kakav je bio život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ukoliko ta grupa i ta skupina se drži istine i bude ustrajna i strpljiva na tome, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će učiniti da dođe moment kada oni preuzimaju vodstvo, odnosno kada će vjera zavladati. I zato pogledajte u život svakog od Allahovih poslanika, pogledajte u biografije islamskih učenjaka i njihova iskušenja. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Mi smo ih učinili imamima, govori se ovdje o poslanicima, mi smo ih učinili imamima, to jeste vođama, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا Oni upućuju na naš put. Lamma sabaru. Nakon što su bili strpljivi. To jeste učinili smo i vođama u vjeri i dali smo im vodstvo na dunjaluku nakon što su bili šta? Nakon što su bili strpljivi. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ I bili su čvrsto ubijeđeni u naše ajete. I zato kaže šeheh Hulisan bin Taymiye, rahmetullahi alaihi, kaže bi sabri wal yaqini tunal, tunalu l'imametu fi din. Kaže sa saburom, sa strpljenjem i sa čvrstim ubijeđenjem se dolazi do vodstva u Allahove i tabaraka wa ta'ala vjeri. Zatim od plodova sabora jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala voli one koji su saburljivi. To jeste kada te uzvišeni Allah djelašanu iskuša sa nekom stvari, pa na tome se strpiš. Kada budeš imao priliku da učiniš haram, pa ostaviš to Allaha radi. Ili kada izvršiš nešto, pa makar, te, makar imao veliku tegobu, veliki strah. Međutim, znaš da u tome Allahu wa tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo, to će roditi šta? Da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zavoli. zavoli. I zato na koliko mjesta uzvišeni Allah tebarak ve taala govori o tome koje svoje robove voli. Između ostalog voli one koji su saburljivi, koji kod sebe imaju sabora. I zato draga braćo i cijenjene sestre, znači šta znači da te uzvišeni Allah tebarak ve taala voli? Znači da li koliko u stvari da kažem, koliko puta smo razmislili da me Allah voli? Znači ako si imalo blizak nekome čovjek koji je ugledan, ono nešto, posto niđe veze da kažem. Znači sjedneš jednom sa njim, popiješ kafu, a, znači vidiš sebe. Znači odmah si malo poletio. Da ne kažem čovjek koji je nešto u državi, nešto ovdje, nešto ovdje, znači odmah letiš. Međutim, ko od Allahovi stvorenja? Nije neki pokorni Allahov rob, možda najveći griješnik, međutim neko je nešto u društvu. Sjedio si jedan put, dva put, tri put, sa njim popio kafu, aman za man. Međutim, zamisli da te gospodar nebesa i zemlje voli. Zamisli da gospodar nebesa i zemlje koji te stvorio, koji je stvorio prve i posljednje narode, da te taj gospodar voli i da te taj gospodar spominje. Da spominje pre svojim melekima da ima ta i taj rob kojeg ja volim. Da kaže stanovnicima nebesa, ja volim tog i toga, pa ga i vi zamolite. I zato Allah vam dao svako dobro, ako ništa, znači razmišljajte o tome šta znači da te uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala zavoli. To poredite, ako znaš da te neko voli od Allahovi stvorenja, kako je lijepa stvar. Međutim, zamisli i potruce kako da dođeš do toga da te zavoli uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala. Zatim od plodova sabora jeste da ti Allah tebarek wa ta'ala prašta grijehe, da uzvišeni Allah Đalešanu ne daje pomoć osim sa saburom. Kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa anna nasre ma'a sabr. I da pobjeda dolazi sa saburom. I zato nema borbe, nema džihada na Allahovom putu, nema da'ave osim sa saburom, osim sa strpljenjem. Ono na što sam mislio da se najviše zadržim na večerašnjem našem druženju i predavanju, jesu primjeri sabura. Znači, primjeri sabura kroz likove Allahovi poslanika, kroz primjere i likove u islamski učenjaka, u leme, da vidimo kako su ljudi koji su od kože i mjesa kao i mi, kako su saburali na stvarima, kako su saburali onda kada su bili iskušavani. Pa tako prije, prije svega iskušenje prijašnjih naroda. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je obavijestio svoje ashabe, je obavijestio je nas, kako su prijašnji narodi bili iskušavani. I to znamo na primjer sura Evo Sama i Zatil Buruđ, gdje se govori tamo nekom narodu. Nije bitno koji je to bio bila narod. Allah ti govori da uzmeš i bret, povuku i poruku. Govori ti o ljudima koji su bili bacani u rovove, u hendake, u rupe, koji su bile ispunjene vatrom, zato što su govorili da vjeruju Allaha. Bacali su vatru, radi čega? Zato što su govorili da vjeruju Allaha, tabarak wa ta'ala. Zatim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u sahihu imama Bukharije, i sunanu Abu Dawuda radijallahu ta'ala an, uh, radijallahu ta'ala anhum od Habab ibn Arta radijallahu ta'ala anhu kaže da su, kaže došli smo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da mu se požalimo da mu se požalimo na šta da mu se požalimo na iskušenja koje su tada imali u Mekki a znate kako su prvi muslimani imali iskušenja Dotle da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kad bi došao da klanja pored Kabe da bi donosili utrobe onoga što zakolju od životinja i da bi to bacali na leđa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I niko nije smio da sahaba da dođe da to skine. Nego bi došla čerka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa to skinula. Pa onda bojkot opšti kada je bio, kada nisu mogli da jedu, kada nisu ovo. Znači to su, na, na to su sve nailazili prvi muslimani. I u tom momentu dolaze i kažu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Ala testansiru lena ala tad'u Allah lana kaže Allah poslanice za nećeš tražiti za nas pomoć za neš za neš Allahu puti dovu za nas misli ovdje vaš ovaj ham našto znači zani su mjesto Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod uzvišenog Allaha da zamoli Allaha da jodma uništi da bude marahat gotova priča pa kaže Allah poslanice ala tastansiru bila ala tad'u Allah lana Allahu poslanice za neš doviti za nas pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem a bio je naslonjen bio je naslonjen pored Kabe. Pa im kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad kana man kana qablaku, prije vas je bilo, pa da ne citiram hadis sada na arapskom, kaže prije vas je bilo ljudi koji bi bili dovedeni. Znači doveli bi ih oni koji su tijeli da kažnjavaju vjernike. Kaže doveli bi ih pa bi im skopali rupu, pa bi zakopali u tu rupu. Znači samo bi im glava ostala. Pa bi kaže donijeli minšar, donijeli bi pilu i kaže glavu bi im prepolovili na dva dijela. Zatim bi došli bi amšati min al hadid, min al hadid. Pa bi onda donijeli, znači ono što mi zovemo grablje. Ne znam, mi u Hercegovini kažemo grablje, kako vi kažete. Znači ono što lišće kupiš. Donijeli bi to, kaže, pa bi sa tim prolazili kroz njihove, kroz njihove glave. Na takav, na, znači to su im radili. Znači isto ko što danas Bešar, Allah ga proklao i njegovi vojske, ko što dole rade sirijskom narodu i ko što su ovdje radili, oni koji su radili, znači na takav način su i, kažem, međutim, čega radi vjere? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ A kaže, toga ništa nije odračalo od njegove vjere. Ništa ga nije odračalo od njegove vjere, vjere to. Znači nije rekao, ne, ne. Je li na ome? Na ome. وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, I kaže tako mi onoga u čuje ruci moja doša, duša doće vrijeme kada će čovjek putovati iz Sana'a, znači iz glavnog grada u Jemenu, do Hadr Mauta. Znači jednu razdaljinu. Putovat će, a kaže neće imati straha osim od Allaha. Imaće straha od vuka da pojede mu ovcu. To jeste tako će zavladati sigurnost. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Ali vi kaže požurivate. Vi požurivate. Vi mislite da dođete do nečega bez iskušenja. Allah tabarak wa ta'ala kaže am hasibtum an tadkhulul janna zar mislite da možete da uđete u džennet a da vas ne zadesi ono što je zadesilo ne prije vas to jeste zar misliš da ćeš uspjeti sa rahatlukom da neš biti iskušan ne može čovjek da uspije znači čovjek nevjernik na dunjaluku ne može da dođe do nekog uspjeha osim sa umorom pa kako onda hoćeš da zaradiš džennet koji je vječan kome nema kraja Kad god zamisliš kraj nema kraja, hiljadu godina nema, milion nema, milion miliona, milijardi, ovog onoga, nema nikakvog kraja. Hoćeš to da zaradiš bez umora, ne možeš da zaradiš. I zato im kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Ali vi kaže požurivate. I zato pogledajte primjera Nuha alaihi salam, koji je ostao među svojim narodom pozivajući ga samo, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ عَامًا Pa je ostao među njima 950 godina. Kako je pozivao? Rabbi inni da'utu qawmi lejlan wa nahara. Gospodaru, ja svoj narod pozivam i danju i noću. Falam yazidhum du'ai illa firara. A kaže moja dova, odnosno moje pozivanje njih, Samo povećava njihovo okretanje, njihovo bježanje. I tako je ostao koliko? 950 godina. Ne žalići se svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, govoreći o sudnjem danu, da će doći poslanika sa kojim će biti nekoliko ljudi. Kaže, doće poslanik sa kojim neće biti niko. I zato kad god neko krene da poziva, a ne naiđe na iskušenje, znači nešto sa njim, nešto sa njim nije u redu. I zato pogledajte primjera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a njegovom primjeru i njegovom životu sallallahu alaihi wasallam možemo govoriti, odnosno govorili smo, čitajte siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i obrate pažnju na ovu stvar. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wasallam je želio uputu svom narodu i zato je došlo Buhari muslimu sahihu imama i Buhari muslima od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Aisha radijallahu ta'ala anha upitala Allahov poslaniće, znači žena Aisha radijallahu anha pita poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a znala je njegove poteškoće. Znači znala je šta, šta ga je zadesilo na Uhudu. Da mu je potekla krv, da smo slomili zub, a da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio šta? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ja'lamun. Gospodaru, prosti mu narod jer on ne zna. Pa kaže, jesi li doživio ista, išta teže od Uhuda? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Aisha, doživio sam šta sam doživio, međutim nisam ništa doživio teže nego što sam živio na dan Akabe kada se se predočio plemenima, pa kada su sa mnom učinili ono što su učinili. Pa kaže, pa onda sam, kaže, išao. Kaže, bio sam mehmum, kaže, u brigama. Odbili njegov poziv. Kaže, fa idha bis sahabetin avalatni. Kaže, onda sam ugledao iznad sebe oblak koji je bio iznad mene. Pa sam kaže, fa refa'atu resi. Pa sam kaže, podigao glavu. Hadisu Buhari muslimu, da iše radi Allah ta'la anha. Pa sam kaže, pogledao iznad, fa idha bi Jibril. Pa sam kaže vidio Džibrila alaihi salatu wasalam. Pa sam kaže pogledao, pa mi je kaže nazvao salam i rekao mi ja Muhammed, inna Allaha sami'a qawla qawmika fika wa ma raddu alaik. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je čuo kako je tvoj narod odazvao se tebi. To jeste kako, kako te odbacio. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ti je poslao meleka koji je odgovoran za brda. Li ta'murahu bima ši'ta. Ta Kaže da mu narediš ono što ti želiš. Pogledajte ovdje mjesto poslanika sallallahu alaihi wa sallam kod uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Pa sam kaže pogledao fa idha bi melek il džibal. Pa sam pogledao pa sam vidio meleka koji je zadužen za brda. Jer svaka prirodna pojava na dunjalku ima meleka koji je zadužen za to. Pa sam kaže pogledao pa mi je kaže nazvo selam i rekao mu ja Muhammed inna rabbeke ba'athani. Kaže o Muhammed je tvoj gospodar me je poslao i naredio mi je da učinim ono što mi ti narediš kada je u pitanju tvoj narod. Kaže, ako hoćeš da ova dva brda dignem i spustim na njih, kaže, učinit ću. Pa poslani sallallahu aleyhi wa sallam kaže, bel arđu an yukriđa Allahu min aslabihim ne men ja'budu Allahe vahdahu la išriku bihi še'a. Ali kaže, ja želim, to jeste ne želim to, kaže, ono što želim da Allah izvede iz kičmi ovog naroda, one koji će obožavati Allaha jednog jedinog i neće mu činti širke. Pogledajte blagost i milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte sabur Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju pozivanju Allahu tabarak wa ta'ala. Zatim, draga braćo, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su najbolji ljudi i najbolja generacija čovečanstva poslije Allahovi poslanika, zašto su došli do te deređe? Da imaju toliko mjesto kod Allaha, da su toliko odlikovani, da se toliko spominju u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ni radi čega, nego zato što su bili spremni da daju svoj život za Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i za ovu vjeru. A čovjek to da učini, mora da ima veliki sabr. Jer kada je u pitanju borba, kada je u pitanju smrt, što je nešto što je teško duši. I zato Allah Đelšanu kada govori o propisivanju džihada, kaže, kutiba alaikum ulaqitalu wa huwa kurhu lakum. Propisana vam je borba, ona vam je teška. Čovjek kada vidi da neko umere, kad vidi neko da je dobro bolestan, teško mu je, promijeni svoju boju. Zašto? Zato što je to priroda čovjeka. Zamisli kada čovjek ide i vidi svojim očima smrt, ide u tu smrt. I hoće da ide u tu smrt. I nema ništa što ga spričava da ne ode u tu smrt. Međutim, radi čega ide? Ide radi Allaha jala šanuhu, ide radi ove vjere. I takvi su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada je bila bitka na Badru, pa je bila grupa koji su rekli Allahu poslaniće, hajmo izaći pa dočekat karavanu. Bila je grupa koja nije tjela da pa je, pa hoće izaći, neće izaći. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam ustao i rekao je širu ilaje ejuhan nas. Recite mi ljudi šta mislite. Pa su ljudi govorili, neki su rekli Allahu poslaniće mislimo da treba izaći, neki su rekli mislimo da ne treba izaći. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije bio zadovoljan njihovim govorom. Pa je ustao Sa'd ibn Mu'adha radijallahu ta'la anhu. Ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz reda Ansarija, stanovnika Medine, koji su primili Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Pa je ustao i rekao, ke enneke turiduna ja Rasulallah. Kaže, kao da hoćeš da čuješ šta mi kažemo Allaho poslaniće. To je kao hoćeš da čuješ šta mi ansarije kažemo po pitanju izlaska na bedr. A zašto je to mučilo poslanika sallallahu alaihi wasallam? Zato što je bio dogovor kada dođu u Medinu, da neće izlaz van Medine da se bore, nego samo da će u Medini braniti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam. Pa rekao ke anneke turidu na jar, kao da nas hoćeš, da čuješ šta mi kažemo Allahu poslaniće. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ađel, da, želim da čujem šta vi kažete ensarije. Pa ovaj ashab Sad ibn Mu'ad, radijallahu ta'la anhu, znači primjer pravog muškarca, primjer čovjeka, znači koji ima hrabrost u svom srcu, nije hrabrost, draga braćo, znači da čovjek ima mišiće, da čovjek trenira, da ovo ne, hrabrost u srcu, da znaš u što ideš. Pa kaže Allahu poslaniće, inna kad amanna bik, Kaže Allah poslaniće, mi, mi smo povjerovali u tebe. I posvjedočili smo da ono sa čim si došao da je to istina. Pa kaže Allah poslaniće, idi i gdje god kreneš mi idemo za tobom. Fa wallazi ba'athaka bil haq. Poslušajte ove riječi. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد Kaže Allah poslaniće, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, kada bi krenuo i kada bi se ispred tebe pojavilo more i kad bi pošao u more kad bi ušao, da ga gaziš, da se dušiš, kaže mi bi za to išli more. وَمَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ Kaže, niko od nas ne bi zostao. Govoreći o kome? Govoreći o ensarjama. Pa mu kaže, وَإِنَّا لَسُبُرٌ فِي الْحَرْبِ صُدُقٌ فِي اللِّقَا Jer kaže, mi imamo sabura, mi smo strpljivi kada je u pitanju rat, kada se sukobe, kada se sukobe vojske. I tu stvar ne može čovjek da postigne osim ako ima sabora. I zato čovjek musliman i muslimanka moraju da imaju, moraju da se okite hrabrošću. Jer na ovom putu, na putu do dženneta, nema mjesta za one koji su kukavice. Bilo se, radilo se muškarcima ili radilo se ženama. Znači, hoćeš da budeš onaka kako je Allah tabarak wa ta'ala naredi, odmah će doći iskušenja. Bez hrabrosti ne možeš ustrajati. Vjernik isto je tako. Bez hrabrosti ne može ustrajati. I zato od osobina Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila hrabrost. A do te hrabrosti se ne može doći osim sa saburom. I zato ovdje spominjem hra, hrabrost. I zato je došlo u sahihu imama Buhari i muslima od Bara, radijallahu ta'ala anhu, koji je bio najhrabri Allahu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže, kuna wallahi idha štadda l-ba's, nattaqi bihi. Kaže, mi smo tako mi Allaha, kada bi borba bila u najvećoj žestini, kaže, krili bi se, odnosno bili bi odma iz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je Allahov poslanik bi bio šta? Bio bi na početku. Kaže, wa inna, min, wa inna šuđa'a minna alladhi jeludhu bihi. I kaže, mi bi smatrali da je najhrabri među nama, onaj koji je najbliži Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ova osobina ne može da se postigne osim sa saburom. A i sabur, i hrabrost, i blagost, također koja mora da se nađe kod muslimana. Jer osobina vjernika je šta? Da je žestok protiv Allahom i neprijatelja. Međutim, da su blag jedni prema drugima. Da su blag jedni prema drugima. Mi smo danas obrnuli. Mi smo danas žestok jedni prema drugima, a blagi prema drugima. E, žestok jedni prema drugima, blagi prema Allahom i neprijatelja. Zašto? Zato što nema hrabrost u našim srcima. I zato Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam dolazi mu čovjek i hvata ga. Ostaje mu trag, poslanik mu prašta. A poslanik je najjačeg čovjeka u Mekke oborio Znači u hrvanju, hrvali se. Mogu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, međutim poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu oprašta. I zato te dvije osobine moraju da se nađu. Ne da bude omladina ona koja će prijetiti jedni drugima po džamijama, koji će se biti po džamijama. Nego kada dođe vrijeme koji će pokazati svoju hrabrost. I zato pogledajte osobine koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spominje u Kur'an od osobina vjernika. وَالَّذِينَ مَعَهُ شِدَّاُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Oni koji su među, oni koji su sa njim, sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, žestoki su prema i neprijateljima, ruhama ubejnahum, blagi su jedni prema drugima. Sve što smo mi danas postali suprotno. Prijatimo jedan drugom, jedan drugog gledamo ovako. A kad se od nas rađi hrabrosti, onda tu nema hrabrosti. I zato ponavljam i kažem, draga braći i cijene sestre, na ovom putu, na putu do džerneta, nema mjesta za kukavice. Koji neće imati jaku ličnost. Bio muškarac, bila žena. Kad god kreneš da nešto prihvatiš od Allaha, vjera je dolazati iskušenja. Na tome može izdržati samo ko? Onaj ko ima hrabrost. Mjesto hrabrosti je gdje? U srcu. I zato sve ove osobine, hrabrost, sabor, blagost, i od a'malul kulub, kao što islamski učenjaci kažu, od dijela srca, od stvarnih srca. A svaka bolest koja je vezana za srce, islamski učenjaci kažu da je to min al kebair, od velikih griha. Znači poput krađe, poput bluda, poput pijanja alkohola. Znači smatraju da je to od veliki da je to od veliki greha. I zato da Allah tebarek ve taala učini ovaj ummet jakim i hrabrim ummetom. Jer mi da, draga braći i sestre, danas kao ummet, kao zajednica, kao narod, imamo sve. Imamo pare, imamo mogućnosti. Pogledajte danas mjesto samo geografsko, arapskog, islamskog svijeta. Znači imaju sve, ništa im ne treba. Međutim, šta fali? Fali hrabrosti. Mi smo danas u momentima samo da se branimo i pravdamo pokrivena žena nije za ostalost, e, džihad u islamu nije za ostalost, nije ekstremizam i tako dalje. Danas muslimani se brane, brane svoje živote, brane svoje imetke, kažu vi ste ekstremisti. Vi ubijate. Draga braću, čovjek kada bi pravedno pogledao u propise džihada u islamu, pravedno, a da nije musliman, ako pravedno i umjereno pogleda u mudrost i ljepotu islama kroz, propi, kroz propise borbe na Allahom, tabarak ve ta'ala putu, Allah mi prihvatit će islamu kada vidi ljepotu i blagost islama kroz te propise. Da na svaki narod, svaka država ima svoj kodeks i način ratovanja. I mi muslimani isto tako imamo. Međutim, naš je vezan za onoga koji je stvorio nebesa i zemlju. I on je propisao muslimana kako da ratuju. Zabrani ubijanje žena, ubijanje djece, ubijanje nemoćni, ubijanje onih koji se nabore i tako dalje. I mi danas trebamo doći pred velike svjetske sile koji svaki dan na desetine ubijaju nedužni i da kažu ne, mi nismo teroristi. Zašto tolika slabost? Zašto uvijek moramo mi da se pravdamo? Uvijek da govorimo, nismo mi ti. To je samo iz razloga, zato što ovom ummetu, ili da kažem oni koji vode ovaj ummet, u velikom broju njih, znači nema dovoljno, nema dovoljno hrabrosti da nas Allah tabarak wa ta'ala učini o takvi. Zatim, ono što želimo ovdje spomenuti, još jeste primjer sabura kroz ličnosti islamskih učenjaka. Na prvom mjestu imame mezheba, Nama je svima poznato kada se spominju imam islamski učinjaci, imam Ebu Hanife, imam Malik, imam Šafi, imam Ahmed. Trojica od ove četvorice imama su bili bičovani i kažnjavani u svoje vrijeme. Iako su bili najučeniji u svom vremenu. I zato znate za iskušenje imama Ahmeda, koji je bio šta? Bio koliko bičovan i koliko bio u zatvoru. Zato što nije tijelo da osupi od istine. Imam Ebu Hanife, rahmatullahi, ali isto tako. Zašto je bio, zašto je bio bičovan imam Ebu Hanife? Nije tijelo da se prihvati kad je luka. Znači, halifa mu naredio, budi kadija. On, budi kadija, budi muftija, neću. Što? Velika odgovornost. Budi, neću i dobio degenek. Znači, ubio ga. Biću ovoga. Zašto? Nije htio da se prihvati te funkcije. Zato što je znao koja je to tegoba na sudnjem danu. Jer, draga braća, selef, znači, oni nisu, oni nisu trčali da izdaju fetve. A danas čovjek nešto nauči, napravi svoj internet strancu i tamo rubrika fetve. Ko je muftija? Ja, ja odgovaram. Selef je bižu od fetvi. Bižu od te odgovornosti. Imam Ebu Hanife bio bičovan, bio udaran radi, to, radi toga. Zatim, isto tako ima Malik. Također bio udaran od halife. Znači, pogledajte, ti najugledni imami ovom umetu su bili iskušavani. I zato, draga braćo i cijene sestre, mjesto u društvu, u određeno mjesto i vremenu, ne znači tvoje mjesto kod uzvišenog Allaha te barakva ta'ala. Jer ima momenata kada neko može biti, da kažem, u društvu ono, odbačeno. Međutim, da je na velikom mjestu kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ili da ćemo Allah djelašanu posle određenog vrmena, ko bude dosljedan ono istina koje se nalazi, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će ga uzdignuti. Ko što je primjer sa Jusufom alaihim salam. I znate primjer Jusufa alaihim salam. Ko što je primjer ovih imama i tako dalje. Međutim, ono na što želim da ovdje skrenem pažnju vama svima, omladini, a to je sabur, istrpljenje i ustrajnost kada je u pitanju traženje znanja. Ono što je danas potrebno najviše našoj omladini. Što je najviše potrebno danas ovom ovo islamskoj sahvi, ovom islamskom buđenju, jeste islamsko znanje. Međutim, ispravno islamsko znanje. Znanje koje se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na koje se gradi na nekim gatanjima, izmišljenim stvarima i tako dalje. I koje se pripisuje islamu. I vallaj, kada bi došao čovjek i vidio da se pomislio da je to od islama, Rekao biš, dobro, što me pozivate u ovo? Klanjanje kaburovima, klanjanje ome, klanjanje ome, i ti mu kažeš, nemoj se klanjati ovo ili ono. Pa kaže, kod vas u islamu isto to ima. Znači, ne to je znanje. Znanje koje je građeno na Kur'anu i sunnatu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato u islamu dolazi znanje prije dijela. I zato uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, kaže, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog božanstva osim Allaha. I zato imam Bukhari ovo spomenuo u svom sahihu, kaže poglavlje, da je znanje prija dijela. Da je znanje prija dijela. I ono što je danas nama najpotrebnije jeste znanje koje se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato nema sumnje da je ovo vrijeme sada u kojem se mi nalazimo. Vrijeme koje je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je došlo u sunanu imama Tirmize i Ebu Davuda od Ebu Tha'laba al-Hushanija radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao fa inna min varaikum ajamu sabr Kaže, jer zaista iza vas dolaze, kaže, dolaze dani sabura. Dani kada će vam sabur biti potreban. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji se u tom vremenu bude držao vjere, bit će kao kabda ala al-đamr. džemr. Držanje u tom vremenu za vjeru, a to je, draga braći, sjedne sestre, danas, držanje u tom vremenu za vjeru je, kaže, kao držanje žeravice. Da uzmeš sad kad je zima, kad se naloži vatra, da uzmeš onu žeravicu i da držiš u svom dlanu. Tako je teško će biti drža, dr, držati se vjeru. Međutim, poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kaže, ali oni koji se u tom vremenu budu saburali, budu držali vjere, imaće nagradu 50 ljudi. Pa kaže ashabi Allahu poslaniće, 50 od nas ili 50 od njih? Da li 50 ljudi, ono koliko učinio dobri dijela, pa puta 50. Ili 50 od nas ashaba. Ashabi su znali ko su oni bili. Pa kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, la bel hamsina minkum. Kaže, ne, nego 50 od vas. I zato, subhanallah, danas, koga god zadesi iskušenje, kad se god požali nešto, da zna da u ovom vremenu držanje za Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru, da je to velika nagrada. Nije kao držanje u onom momentu, možda prije 200-300 godina na ovim prostorima, kada je osnova bio hijab, kada je osnova bila da ljudi idu u džami i tako dalje. Tada je bilo drugačije, sada je teže. Međutim, sada je zato nagrada, nagrada puno veća. Također ono što sam mislio da spomenem, je da sa tim primjerom završim, jeste primjer šehhu l-Islama ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi, koji je bio jedan od velikih islamskih učenjaka, islamskih učenjaka, reformatora, koji je bio veliki učenjak, koji je živio u vremenu kada su ljubi, ljudi iskrivili, o stvari udaljili se od znanja Kur'ana i sunneta. I u vremenu kada je bilo mnogo oni koji zavide, koji su jedni drugima podapinjali. Pa između ostalog, kao što su inače o životu šehe Hulusama ibn Taymi je napisano dosta dijela. Među njima je njegov učenik, e, učenik Ibn Abdul Hadi koji je napisao dijelo o njegovom životu gdje spominje događaj kada je šehe Hulusama ibn Taymi bio zatvoren u zatvor Egiptu. Inače je čitao njegov život bio ili borba na Allahovom putu, ili podučavanje, ili zatvor i tako dalje. Pa je u Egiptu ušao u zatvor zato što su vladaru Egipta tog vremena određena ulema, znači koja mu je zavidila, Zato što je izdala fetvu i rekla vladaru, ovoga trebaš ubiti. Znači slagala njega, na njega vakije, nakije i rekla trebaš gubiti. Kaže, i onda je došlo vrijeme kada je šehhul islam ibn Taymiye izašao iz zatvora. Međutim, svidio se ovom vladaru. Allah je dao da vladar promijeni šta? Svoje mišljenje o njemu. Pa jedne prilike je došao tako i sjedio kod tog vladara, kaže, pa spominje Ibn Abdul Hadi, kaže, وَاسْتَفْتَاهُ فِي قَتْلِ بَعْدِهِمْ Pa je, kaže, od njega taj vladar zatražio fetvu da ubije neku od one uleme koja je izdala fetvu da se on ubije. Znači oni koji izduče bili izdavali šta? Fetvu da se on ubije. Znači sada vladar traži od njega fetvu da ti meni izdaje fetvu da ja njih pobijem. Pa kaže šehehul islam ibn Taymiye, وَقَدْ فَهِمْتُ مَقْسُودَهُ Pa kaže, razumio sam šta hoće. Hoće iz moje riječi da razumije da ja, kaže, ubijem njih, da ih ubije. Kaže, فَشَرَعْتُ fi medhihim wa thana'i alayhim wa shukrihim Pa sam kaže požurio da počnem govoriti o njima i da ih hvalim i da govorim lijepo o njima i da im zahvaljivam na onome što oni čine za islam. Wa anna haula ila dhahabu lam tajid mithlan fi dawlatik. I rekao sam mu, ovi ako du, ako je ta ulema koju želiš da pobiješ. Pa makar zato što je ona bila izdala fetvu da se ja ubijem, kaže nećeš naći slične njima u svojoj državi. Pa jedan od onih koji je bio izdao fetvu da, ubije, da se ubije šehe Hulislam ibn Taymiyyah, Zao se Zainuddin ibn Mahluf, bio muftija Malikija, Malikijskog mezeba tog vremena u Kairu. Pa kada je vidio taj primjer šehu Lusamba ibn Taymije, kako njegovu blagost i njegov sabur, rekao je, kaže, Mara ejna etka min ibn Taymije. Kaže, nismo vidjeli bogobojaznijeg čovjeka od šehu Lusamba ibn Taymije. Kaže, lem nubqi mumkinan fisa'i alejhi, kaže, walamma qadira alejna afa anna. Kaže, mi nismo ostavili ni jednu moguću stvar, nijednu moguću stvar, doko, nijedan mogući način da dođemo do toga da ga vladar ubije, a on kaže kada je mogao da ubije nas, kaže oprostio nam je. Znači pogledajte primjer šehehu l ibn Taymih. Zašto je ovdje ibn Taymih rekao, ako ubiješ njih nećeš naći na slični njima u svojoj državi? Zato što nije bilo bolji od njih. Da je pobio njih, ko bi ljudima izavuo fetve, ko bi ljude podučavuo. Međutim, ovdje vidimo primjer kako čovjek ostavi ono svoje ja. Ono svoje šta? Ja. Danas se draga braću i cijene sestre, najveći problem uđe muslimanima. Ne bila zato što ima više mezheba, više pravnih škola. Ne zato što neki ovo čine ovako, neki čine ovako. Nije problem u tome. Jer bilo vremena kad su muslimani živjeli, bili taki. Međutim, bili, bili jedno tijelo. Borili se protiv jednog neprijatelja. Međutim, danas je problem onoga ja. Što svak hoće da njegovo se mišljenje poštuje. Da njegovo mišljenje se prihvata. Ako vidi da se njegovo mišljenje prihvata, ne, ne, to nije to. I zato dođu ljudi, sebi daju pravo da poručuju oni nešto ummetu. Da oni nešto... Niko te nije pitao. Ljudi su dolazili islamskim učenjacima u lemi. Sjede kod njih i traže od njega mišljenje. Kaže, še je dana mišljenje po pitanju toga. Pa še im dadne mišljenje. Daj nam poruku, pa im dadne je poruku. Međutim, čovjek koji je bio velikog znanja. Ljudi su dolazili šehu bin Bazu, rahmetullahi alaihi, imamo ovog vremena, Šeheh bin Baz, rahmatullahi alaihi, dođu mu ljudi, dođu mu mladić, kažu, šeheh, naučili smo kutubu sita na pamet. Mi smo hafizu kutubu sita. Znači, znamo šest hadijski izbirki na pamet. Pa šeheh bin Baz sedi sa njima, pa kaže, nastavi mi ovaj hadis, pa mu ovaj nastavi, kaže, tu se pogrešio, to nije revajat Buhari, to revajat Abu Dawuda. Kaže, nastavi mi ti taj hadis, on ovaj nastavi, kaže, to je revajat Tirmizija, pogrešio smo, nastavi mi ovaj hadis. Šeheh znao kutubu sita. I kad od takvog čovjeka tražu, dadne poru. Međutim, ne bi Po savjet, osim ako se njega ne zatraži. Međutim, danas tek kod nas dođe i kaže, ja poručujem umetu, ja poručujem dajama, ja poručujem ovome. Dobro, jesi ili neko tebe zatražio? Ja sam neki dan, ovo ću vam ovdje spomenuti, samo da vidite ono što naš narod kaže, teško nama s nama. Neki dan tako jedan, je bio izbačen jedan tekst. I bio sam, pročitao taj tekst i vidio sam da onaj koji je napisao taj tekst, da ne zna ispravno čitati nazive islamskih dijela, bez hareketa. I mislio sam da ga je napisao neko koji je tek počeo da traži znanje, možda otišao naučio malo arapskog jezika i tako dalje. I poslao sam, kad dolazi mi odgovor, to je napisao neki profesor, vamo, tamo i tako dalje. I ja sam znači rekao samo da nije isprav, da, da ne zna pisat naziv islamskih dijela. Da se ne kaže tako i tako, nego se kaže tako i tako. Pa mi on odgovara i kaže, znači ja sam samo to rekao. Kaže, jel to kaže, u tebi proradilo ono što si učio u Siriji kod Asadovi poltrona. Ili kaže kod Mubarekovi poltrona. Znači čovjeku pripišete, znači, nevjernicima, ubicama, radi čega? Zato što se razišao sa njim u nekom mišljenju. Tamo da smo rekao ne znam što. Znači kako mogu ljudi pozivati Allahu tabaraka wa ta'ala činiti velike grijehe? Da pozivaš Allahu šanuhu. Da kažeš za, tebe, za sebe da si učenjak, da si ovo, da si ono. Međutim, da potvaraš druge. Da pripisuješ drugima što nisu rekli. Drugima se traži opravdanje kada učine neku grešku, a ne tako da kažeš. I zato vam kažem, draga braći, cijenije sest, od onih belaje i musibeta koje ima među nama, 80% toga je radi onoga ja. Hoću ja da kažem. Hoću ja da poručim. Moje mišljenje je da se sluša i tako dalje. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva, da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva od toga. I ono, sa čim bi završio ovo predavanje, a to je da molimo Allaha tabarak wa ta'ala u svojim dovama da nam podari sabr. Da nam podari izdržljivost i da nam podari usrajnost i ono najviše što, se, što te može podstaknuti na ovu osobinu. Draga braći i cijene sestre. Znači bilo da se radi da te neko odvraća od namaza ili da te odvraća od hijjaba, da te odvraća od vjere, da te odvraća od ovoga, od bilo čega. Da znaš da je ovaj dunjaluk prolazan i da znaš da je ahiret vječan. I zato onaj koji zna da je dunjaluk prolazan, ahiret vječan, nikada neće dati prednost dunjaluku nad ahiretom. I zato je zabilježen imam termiziju u svom sahihu, وجابر رضي الله تعالى عنه ده الله بسني صلى الله عليه وسلم ركو يود أهل العافية يوم القيامة كجوني لودي كوي سبيل زدربي كوي ني سبيل اسكوشاواني بجلية na نسو danu, kada vide, kada njihove oči vide, koliko će, kolika će nagrada biti data onima koji su bili iskušavani, poželje će da im se na dunjaluku koža kidala. Znači da su bili na tolikim iskušenjima da su dolazili ljudi koji su im kliještima kidali kožu. Poželjeće je da su tako bili iskušavani kada vide na sudnjem danu kolika je nagrada oni koji su bili iskušavani i koji su se na tome strpili. Pa da Allah tabarak wa ta'ala i nas učini od onih koji su bili strpljivi i kojima je data ta velika nagrada. U onom vremenu, kada smo tijeli da učimo Allahu vjeru, kada smo tijeli da sadržimo Allahove vjere, da znamo Allahu i vjeri, međutim drugi su nas od toga odrećali. Molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas učini od iskreni Allahu i tabarak wa ta'ala vjernika i da naš boravak i naša vječnost bude u džennetu. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tislima kathira.